السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إخوة الإيمان كان لنا شرح كتاب تعظيم الصلاة آه، شيخ أما يكم لانغو مهم زايد فيها كتك إلانغو يا صلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا ينبغوا صلاة wako na utulivu na hii ni aya katika suratul mu'minun na shekha anasema hadha tanwih min Allah bidhikr ibadihi almu'minin wa dhikr falahihim wa sa'adatihim wa bi ayi shay'in wasalu ila dhalika wa fi dhimn dhalik ala al-ittisaf bi sifatihim حث على الاتصاف بصفاتهم sifat khushu' fi الصفات خشوع hizi ni sifa za waumini kuanzia kad aflaha almu'minun hizi sifa Allah ametaja na katika hizo sifa ambazo ametaja sifa za waumini ni wale ambao wako na utulivu kwa sala na khushu' ni nini kuwa na utulivu katika sala ni wa huwa hudhuru alqalb baina yaday Allah ta'ala ni ukisimama kwa sala unajua kwamba umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na unakuwa unapeleka moyo wako wote kwamba uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mustahdhiran liqurbihi unajiwekea kwamba uko karibu na Allah fayaskun lidhalika qalba ukifanya hivi moyo wako unatulia na unakuwa na utulivu katika sala watatmainu nafsa na nafsi yake inatulia wataskun harakatu na, na mambo yake yote inatulia katika sala wayaqillu tafatu mutaaddiban baina yadi rabbih, yani anawacha mambo ambayo hayana faida kwa sala na anakuwa na adabu na akhlaq mbele Allah subhanahu wa ta'ala mustahdhiran jami' ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salah anaelewa na anajua chochote anachokifanya ama anasema katika swala min awali salatihi ila akhiriha kuanzia mwanzo wa sala wake mpaka mwisho <clears throat> fatantafi bidhalika alwiswas wal afkar radiyah radhiyatun. Kwa hivyo akifanya hivi inamuondolea afkar mbaya na inamdolea wasiwasi. Wa hadha ruhu salah na hii ndiyo roho ya sala. Uh, eh, na ndio ina maksud minha na ndio inafaa iwe hivyo. Wa huwa alladhi yak uh, na pia hii sala ambayo haina khushu haina hudhur yani katika kalb sala ambayo mtu anaswali tu ako tu bora anaswali ni kama mwili bila uh, roho. Kwa yani inakuwa tu kiwiliwili hakina faida. Wa ha huna عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحقق خشوع في الصلاة ولا تحصل إلا لمن تفقه قلبه في معاني القرآن pia kitu ambayo inaleta kujua Qur'an kuleta khushu katika sala ni kujua maana ile kitu unasoma na, na inakuletea ima furaha ama inakuletea uoga, ima Allah anabashiria kwa Qur'an, ama Allah subhanahu wa ta'ala anaonya watu. Ndio maana utapata imam analia kwa sala, akisoma sura fulani analia kwa sababu anajua maana yake, anajua ile hatari iko pale, ama anajua bishara iko wapi. ndio maana Muislamu akisimama kwa sala akisema Allahu Akbar. Mungu ni mkubwa, ameshuhudia ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na akisema Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Akisema maneno haya ameshuhudia kwa moyo wake kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ako mbali na sifa zote ambazo sio kamilifu na amesalimika na upungufu wowote ule na tunamhimidi kwa sifa zake tukufu ambazo ni kamili. Na hivyo inakuwa ni lazima wewe kujiepusha ama kufikiria kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ako na sifa zimepungua. Wa'iyadu billah. Ukisema hiyo ni ukisema subhanaka Allahumma. Ukisema tabaraka ismuhu yani fala yudhkar ala qalilin illa kathara. Allah Subhanahu wa Ta'ala ukimtaja kwa kitu kidogo anakuongezea mingi anakuwekea baraka kwa mambo yako wala ala khairin illa anmahu wa baraka fihi na ile khairu namshukuru Allah anaizidisha na anaibariki wala ala afatin illa adhhabha na ukimuomba kuondolea madhara anakuondolea wala ala shaitani illa raddahu khasi'an dahira na pia ukiepukana anakuepusha na shaitani na maana وتعالى جده أي ارتفعت عظمته يعني الله سبحانه وتعالى نمتكوف وجلت فوق كل عظيمة ما الله سبحانه أكوجوية كل كتكوبة يعني نمتكوف زايدي وعلى شأنه على كل شأن من بيوت يكوشيني بلا الله سبحانه وتعالى وقهر سلطانه على كل شيء ما الله سبحانه وتعالى أكوجوية كل كتكوبة وهو القاهر فوق عباده الله أكوجو يا عرش yake na hakuna kitu juu ya Allah kwa hivyo Allah kwa juu yetu sote fataala jadduhu utukufu wake umekuwa mkubwa an yakuna ma'ahu sharik yani Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika fi mulki katika ufalme wake katika rububiyatihi katika kuomba katika kucontrol katika ufalme na pia fi uluhiyatihi katika ibada zote unapeleka kwa ala na pia kwa majina yake na masifa zake zote ni ana mshirika pia binadamu akisema muislamu akisema a'udhu billahi minash shaitani rajim yani faqad awa ila ruknihi shadid amejiegemeza katika nguzo ambayo iko na nguvu iwezi vunjika wa atasama bihawlihi wa quwwatihi min aduwihi alladhi yuridu an yaqta'ahu an rabbihi na amejiepusha na amekingwa anajikinga na ule sheitani adui mkubwa ambaye anataka kumtoa katika njia ya Allah wayubaiduhu an qurbihi yani anamwepusha binadamu kukua karibu na Allah pia binadamu akisema alhamdulillahi rabbil alamin waqafa hunayatan yasira ينتظر jawab ربه lahu biqawlihi hamidani abdi mtu akisema alhamdulillah rabbil alamin utukufu ni wa Allah Mungu wa walimwengu anangoja jawabu ya Allah. Allah anasema mja wangu amenitukuza. Maliki yawmiddin anangoja jawabu ya Allah akisema eh yumajiduni abdi ab, mja wangu ananitukuza. Faya ladhata qalba, anasikia raha kwa moyo wake, wa qurrata aynu na ni kitu inafurahisha macho yake, wa surur nafsah biqawlihi rabbihi abdi, na anafurahi Allah anaposema abdi ndio maana lazima mtu asome Kiarabu ndiye ajue hii maneno, asome dini yake ataelewa hii maneno. Thalatha marat na Allah anasema hivi mara tatu. <clears throat> Wallahi laula ma ala alqulub min ad-dukhan ash-shahawat wa khiyam an-nufus Allah Sheikh anasema kwamba wallahi laula ile kitu iko ndani ya moyo yetu ya kupenda matamanio ya nafsi zetu na kutii nafsi zetu yani tungekuwa sana tunafurahi wakati tunajua Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza tuswali anapo unapotumtaja Allah anasema mja wangu amenitukuza mja wangu amenisifu mja wangu ameniadhimisha na amenifanya mimi ndio mtukufu na Allah ni mtukufu zaidi hii ingekuwa inakutosheleza wewe kukimbilia sala kila wakati ikiitwa na khushu نا ثم ليكن قلبه مجال في شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول أسماء الحسنى وهي الله والرب والرحمن نبيا أجيكم با هي صلاة ما ونتاجة ونتاجة مجينة متاتو يا الله مبان ديو أصل يا مجينة يوتي الله مباني الله سبحانه وتعالى الرب الله نتو يربينا بنعمته نتو ليا نعمة زاكي نا الرحمن يعني الله الرحمن يعني ni mwingi wa kurehemu yani. Kwa hivyo hii yote Muislamu akishajua inamwelekeza yeye kukimbilia usala. Na ujue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yani ana kila kitu iko kwa hii dunia inamtukuza na inamsifu Allah. Allah anasema eh, tusabbihu lahu ma tusabbihu lahu samawati sab' wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi yani inamsabihi kila bingu na ardhi na kila mtu ako ndani yake bingu saba ardhi saba na kila kitu ambazo ziko ndani yake zinamsabihi zinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na pia Allah anasema walahu man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun kila kitu kwa bingu na ardhi inamnyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala washahid min dhikri ismi رب العالمين فيا يعني وكسمه ukisema الله Mungu Allah سبحانه Allah subhanahu والمungu ni Mungu wa walimwengu wote يعني hii ni kwamba lazima binadamu ajue kwamba lazima sote tumnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala na Muislamu daima ajue kwamba wakati anaswali ako kwa makamu kubwa sana, kwa mahali pakubwa sana ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anafurahia na yeye na anamzidishia neema na thawabu. Ndio maana tuliposema binadamu akisema, mtu akiswali akisema ama akisoma Maliki Yawmiddin faha huna shahid almajd hapa anashuhudia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kushuhudia utukufu unashuhudia utukufu umekamilika, kwa maana yani Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu na hashirikiani na mtu yoyote katika utukufu wake. <clears throat> na pia binadamu akisema, mtu akiswali, ambapo ama akisoma sura al-Fatiha akisema katika sala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Hapa iko sirru al-khalq wal-amr wad-dunya wal-akhirah. Hapa kuna siri ya kuumbwa na mambo katika dunia na akhira wa hiya mutadhaminatun liajli al-ghayat yani wa afdalul wasail fa ajallul ghayat al-ubudiyyah عبوديته وأفضل الوسائل إعانته فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره عبادته أعلى الغايات وعنايته أجل الوسائل hapa tunafaa tujue kama vile Sheikh anasema ni kwamba binadamu akisema wewe ndio tunakuabudu na tunakutegemea ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anafaa kuabudiwa. Hiyo ndiyo lengo yetu. Yaani sababu ya kuabudiwa ni eh, sababu ya kuumbwa sisi ni ibada. Alafu lengo kubwa ni hiyo isti'ana unamtegemea Allah kwani yeye ndiye anakuafikishia kuswali hii sala. Kwa hivyo hii kalima mbili imejumuisha tauhid mbili, maana ya tauhid mbili. Kwanza tauhid rububia alafu tauhid al-uluhia na watadhamanat taabbud bi ismi rabb na ubud tauhid al-uluhia ama tauhid al-ibada imeingia katika jina ya rabb wa ismu Allah na ismi ya Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa yu'bad bi uluhiyatihi bi بربوبيته Allah anaabudiwa katika uluhia na anategemewa katika rububia, kwani yeye ndio tunamtegemea na yeye ndio kwa kila kitu anaendeza mambo ya dunia. Thumma yashhadu da'i biqawlihi, pia da'i anasema ihdina sirata mustaqim. Yaani akisema ihdina sirata mustaqim yani yani hivi mambo yote ambayo sote tunafanya sala zaka haj ibada yoyote ile yote ni taufik na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana lazima binadamu aombe aombe yani aongozwe njia ambayo iko sawa kwa haya inshallah tutaendelea na part 2 ambayo itakuja tunamuomba Allah atujalie wenye kusikia na kufuata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh